פרק י"ח לתאווה יבקש נפרד, בכל תושייה יתגלע. לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. בבוא רשע בא גם בוז, ועם קלון חרפה. מים עמוקים דברי פי איש, נחל נובע מקור חוכמה. שאת פני רשע לא טוב, להטות צדיק במשפט. שפתי חסיל יבואו בריב, ופיו למהלומות יקרא. פי חסיל מחיתה לו, ושפתיו מוקש נפשו. דברי נרגן כמתלהמים, והם ירדו חדרי בטן. גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית. מגדל עוז שם אדוני, בו ירוץ צדיק ונשגב. הון עשיר קריית עוזו, וכחומה נשגבה במסכיתו. לפני שבר יגבה לב איש, ולפני כבוד ענווה. משיב דבר בטרם ישמע, איוולת היא לו וכלימה. רוח איש יכלכל מעלהו, ורוח נכאה מי יישאנה. לב נבון יקנה דעת, ואוזן חכמים תבקש דעת. מתן אדם ירחיב לו, ולפני גדולים ינחנו. צדיק הראשון בריבו, ובא רעהו וחקרו. מדיינים ישבית הגורל, ובין עצומים יפריד. אך נפשע מקריית עוז, ומדיינים כבריח ארמון. מפרי פי איש תשבע בטנו, תבואת שפתיו ישבע. מוות וחיים ביד לשון, ואוהביה יאכל פריה. מצא אישה מצא טוב, ויפק רצון מאדוני. תחנונים ידבר רש, ועשיר יענה עזות. איש רעים להתרועע, ויש אוהב דבק מאח.